més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde o 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa de dúas uriñas en lingua galega, Galegos Novais. E nas vías de son temos a Fernando, moi boas tardes, Fernando, e que o meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boas tardes e benvidos, queridos ointes, a este programiñas Galegos Novais. E temos unhas enderezos por aquí que é por exemplo, un blog que temos o blog tamén, como case todo o mundo, eh, galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com e este que lles fala, Armando Fernández. Eh, para adubiar este programa que mellor que es comenzar con algo de música, que xa Fernando por ali nos ten preparada. Amoriño, si te vas, deixame unha prenda túa, deixame a túa navalla para picar a verdura. Anche me vou non bebo, anche me vou non te olvido, anche me marcho de corpo, quedame aquí o oh sentido. voy a pedir que me han de dar. Escúchame miña nena, que che quero preguntar. Teño chumpa no na ucha, pano dos catro colores da esperanza, da vinganza, dos telos e dos amores. Da esperanza, da vinganza, dos telos e dos amores. Meus olliños de prazer Meus olliños de prazer Se nacemos un um pro outro Que ya vemos de facer Vamos a raer o pan Vamos a raer o pan Ti levarás unha rosa E un carabel na mar Ti levarás unha rosa E un carabel enredos tan poucos enamorados poden ter os ollos que dos Estaba aí por despedir na pela dunha mazán Non cantemos hoxe todo, deixemos para mañá Non cantemos hoxe todo, deixemos para mañá pues vamos, eh, Xulio, vámonos a ir a, a montaña, vámonos ir a unha das montañas de, en, eh, da provincia lucense que Ele non tens que baixar, tens que subir. Hmm. <laughs> Ele hai que subir. Xa di, hai, dicen os vellos, o refrán dice, e cos lobos non baixan, su, suben, soben, <laughs> vale. para arriba. Moi boas tardes, don Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que tal por aí por a Fonsagrada? <laughs> Pois hoy con un día espléndido, <laughs> frío bueno. pola noite, te temperaturas mínimas de noite, pero como estamos altos, estamos cerca do ceo, pois o sol tamén nos sale antes. Ah, bo, tamén, tamén é certo. Alegrámonos moito. Moitas, moitísimas gracias por atendernos, don eh, Carlos. Eh, gracias. <laughs> Bueno, a, a, o motivo da, da nosa chamada era para poder non somente felicitalo por ese 20 26, 26 26 fest, sí. feira do Botelo, sí. senón tamén para que nos explique cousas de, de, de ese de mm, concello tan extraordinario que vostede dirixe, que o Concello da Fonsagrada, eh, yo mismo, bueno, que para animar os nosos ointes a que se acheguen por a, a que se acheguen e que vayan a visitalo, o... non a comprar Botelo só a marchar para a súa casa, senón a ir a visitar algunha cousa máis. O 11 de, o 11 e o 12 de febreiro, non? Sí, así é, o 11 e o 12 de febreiro levamos 26 anos xa celebrando a, a saltación deste, deste embutido típico de Fonsagrada, uh -huh. de Fonsagrada e, de, e tamén da súa comarca, da súa comarca, da súa provincia <laughs> e, e de Galicia inteiro, sí, fora sí. de Galicia, porque en Barcelona tamén eu sei que en Cataluña que, que se degusta. Tamén ah, se degusta. Sí, sí, gracias, eh? gracias tamén a, a precisamente a Fonsagrada, en algunha ocasión participou ajudando a que, por <laughs> sí. exemplo, Saudade celebra, eh, celebrara... Que precisamente o di, eh, que día o que ven a, a Saudade? Pois é o fin de semana, creo que non sei, o 27, 28, eh, ah? ese, nese fin de semana, a finales de de, febreiro. de febreiro. Sí, ah, o último fin de semana de febreiro. Ah, moi ben, estupendo. <laughs> bueno, celebración tan importante leva consigo pois a, a distinción esa que que bueno, que, que xa levaron personaxes importantes eh, a distinción do Butelo de Ouro, non? Uh -huh. Mm, que si, sí, que si... eh, todos os anos pois xa pero fai moitos anos se distingue a aquela persoa ou persoas que polo sí, seu sí. polo seu traballo uh -huh. eh, pois teñen polo seu traballo se reconoce eh, se da, fai un, un reconocimiento non? Sí, pola sí, súa sí. labora durante moitos anos uh -huh. este ano pois eh, decidimos que eran eh, 13 mulleres voluntarias uh -huh. que de fai dous anos e medio uh -huh. fixeron as mascarillas daquela que, que estábamos en plena pandemia claro. donde, donde non había donde conseguir mascarillas sí. pois pues elas eh, se puñeron voluntariamente a coser e a, e a facer a, as mascarillas para que todos os ciudadanos de Fonsagrada uh -huh. eh, perto de 4.000 personas Carai. pudesen eh, dispoñer da, da súa mascarilla totalmente gratuita. Ah, moi ben, estupendo. Pois parabéns para, para, para esas mulleres e parabéns tamén ao Concello por elixir personaxes con, con esa distinción tan importante, non? Sí, nos pareceu que que, que era o momento, non? Ahora sí, que sí, hombre, claro. Por, por remitiu e que, uh -huh. bueno, ainda pode haber algún caso, pero xa son máis aillados, sí. entonces era o momento de facerlles este reconocimiento, é que, que mellor reconocimiento que, que otorgarlles este, sí, este bucelo de ouro Ajá. para que, bueno, para en gratitud e, e eso, Uh -huh. que decidimos que por consenso era era era bon que, que todas estas uh, mulleres pois mulleres e un home. Ah, yeah. Muy sí, Que tamén, ver, claro. Que tamén participou sí, bueno. na, na, no tema de, das mascarillas que os pudesen elaborar, sí, señor, Feira do Utelo de Fonsagrada declarada de Festa de, de Galicia de Interés Turístico dentro do ano 2018. Agora hai que conseguir que non somente sea de Galicia, senón tamén de España, non? Sí, ahora, bueno, temos que ir, temos que intentar que que sea tamén de interés turístico nacional. Exacto. Pero, pero bueno, paso a paso, sí. eh, tamén nos interesa que isto se vaya consolidando uh -huh. e xa van, e xa con 26 edición está consolidada, uh -huh. pero nos interesa sobre todo que, que os produtores e, uh -huh. as industrias pues, pois, sigan elaborando da forma que están facendo uh -huh. o embutido, non? Tampouco non é cuestión de de facelo todo deprisa. No, ah, vamos, no, no, no. vamos ir paso a paso e non perdendo para non perder a esencia do que, eh, do que este eh, Exactamente, si sí señor, sí señor, para non perder esa esencia, esa sabeduría que hai eh, sobre todo nesas, neses homes e nesas mulleres da, das aldeas da Fonsagrada. Así é, porque, claro, é algo que, que se a forma de elaborar, de elaborar uh -huh. que, bueno, estamos en século XXI, e entonces, bueno, as cousas cambian e os procesos cambian e, uh -huh. a industria evoluciona. Sí, sí. Pero sigue se mantendo esa tradición que, que ven de nosos avós de no que é o ingrediente uh mm, -huh. eh, que, que é a costilla de cocho que todos que sí. todos sabemos, ¿no? Sí. E entonces, pues bueno, pues estamos en ello e a verdad que as industrias aquí de Ferrada sí que, sí que mantén, non? Os, os seus procesos que foron evolucionando, pero mantén aínda esa esencia de, de curado, por exemplo, uh -huh. que é importantísimo no embutido, uh -huh. o, tema, o tema do curado, para que, bueno, cando pues, nos acercamos aos supermercados e, uh -huh. eh, e nos lo presenta na mesa, pues pois, este tan rico como como sempre, non? Sí, sí, sí. Está ben, ademais un, un, de forma tradicional, non? Sí, que non é eh... que, que, que, que é o máis importante, é dicir que, que se manteña pois ese o que, que facían os nosos avós, non? Uh -huh. Sí, de forma tradicional porque ao final, bueno, pues, se trata de telo no, eh, de curalo con, con aire, un, uh -huh. un sitio donde donde lle dé o aire e uh -huh. o fume. Ah, tamén, tamén, tamén é importante, non? como dicía unha señora en Lugo no mercado, que estaba comprando precisamente un butelo e todo este, e ela olía, le dice, ai, como ole, como cheira, cheira a Carballo, este galego. <laughs> Pois sí, de feito a leña de Carballo é, é fundamental, é, é, é, é a mellor leña para para poder para poder curar este sí, señor, eh, o Botelo sí, sí. e, os chorizos. Que no, claro. Falamos do falamos do Botelo porque é a estrella, eh, eh, non, no nos podemos ah, olvidar de do, dos, dos chorizos, tamén. e aunque tamén eh, eh, eh, eh cabeza, cachola, eh, toa, todo. Exactamente, sí. Aunque a veces todo. vai a Androlla polo medio, pero bueno, xa sabemos que é bueno, a feira sí. da, do Botelo aquí a Feira de Butelo, en Navia, o fin de semana siguiente, pois pues, é a Feira da Androlla. Uh -huh. hai, hai casos curiosos, pois, pues, eh, que, claro, pois, pues, nada un concello moi extenso, sí. ten moitas parroquias, e hai parroquias, por exemplo, na miña parroquia, que é a Veiga de Logares, uh -huh. se conocían o mismo, o mismo tipo de, de embutido, eran androllas, como, como en Navia, non? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. E, pero bueno, o, o, pues, o que é Fonsalada, Fonsalada é, é o Butelo. Eh, bueno, sí, sí, sí. Eh, eh, Fonsagrada neste neste ano tuvo unha sorte que non vexas neste Nadal, non? Ah. Pois sí, o, <laughs> tuvemos, tuvemos unha administración a <laughs> administración que temos aquí sí. que, que, bueno, que vendeu 450 décimos do, do gordo de Navidad repartiu eh, alegría anda que, sí. eh, <laughs> que, algo, que algún se foi a, se foi tamén a Cataluña, a Barcelona sí, e, sí. E, bueno, o País Vasco, a outras zonas fora de fora de Galicia, fora de Fonserrada estamos igual de contentos porque Hombre. ao final so, son xente que, que compraron en Fonserrada e seguro que polo que ven que, que volven a Fonserrada Hombre, tamén. tanto que sí eh, sí. porque eu hasta comprei na mesma administración eu e un amigo, pero non nos ducou <laughs> non acertamos co número xa porque, bueno, e pasa Sorte. aquí tamén a min personalmente me pasou, non? Que <laughs> teño todos os números que se venden en nos bares en Fonsalada, prácticamente todos, sí. son da administración de Sí, da, de, da de vila. Fonsalada, da vila. Eu compro, pues bueno, pues vas aos, vas aos bares e, e sacas e levas un décimo de cada, sí, claro. de cada bar. <laughs> Pero, bueno, isto foi vendido en ventanilla, foi repartido, pero bueno, ao final son 450 décimos, que se venderon nesta administración e quedasen todos en Fonsagrado, non quedasen todos, sí. bueno, a, publicidade gratuita que se ah, eh, exactamente. Eh, de, de Fonsagrada, pois pues eso é impagable. Sí, sí, señor, sí, señor. Porque esperemos que para o verán que ven, pois volvan a comprar, moitos edeles, va? e irán e outros virán antes, outros ao mellor van en Semana Santa, xa compran eh, sí. e, e a máis a visitar o que é o Concello da Fonsagrada que o Concello da Fonsagrada ten agochados moitos moi, moitas das cousas Sí, vamos a ver, é que eh, non é só a Feira de Butelo, no? Aquí no. ao cabo do ano pois se faen eventos tanto culturales como como deportivos, No? Sí, sí. Acabamos de ter o fin de semana pasado, por exemplo, unha prova de un trail de, de montaña, que é uh -huh. carreira de, de pola, polas montañas, polos, sí. bueno, polos ríos, subindo, sí. baixando o río, subindo subindo a, a montaña, onde participaron eh, máis de 350 personas eh, Jolín. de, de fora de, de Fosada, de todo Galicia, de Asturias, uh -huh. alguna persona de León. Jolín. E entonces eso é, bueno, por qué? Porque Fosada ten uns servicios moi bons de, eh, de restaurantes, de, sí, sí, sí, de, sí, de sí, bares, sí. e iso é importante nun, nun pueblo, ¿no? Que, sí, sí. que a xente, aparte de, de ver naturaleza, que, que é o que, que máis podemos ofrecer, teña tamén de, eh, donde poder degustar eh, gastronomía local, non? Mm, exactamente, estamos, sí, estamos señor. Na época, estamos na época do cocido, do pois, cocido. Pues, bueno, que, millo, sitio para comer un bon cocido que a Fonsa claro, <laughs> Hombre, tanto que pues pois sí. Eso. Ademais, pois pues, tede la sorte de que eh, hai o camiño primitivo. Ah, tamén. Efe, efectivamente, que xa é un eso é un goteo permanente de, de xente, ¿no? Perso de persoas, de personas peregrinos, de, de peregrinos de, de, de España e de, de fora de, de España. Sí, sí, sí. Empezamos a partir de a época eh, marzo, abril, ¿no? que é cando a partir de Semana Santa, que é cando pues, os peregrinos empezan, uh -huh. claro, este camiño é un camiño duro, sí. e ao inverno pues, faiselles, faiselles Hombre, e tanto. ¿no? pero a partir de marzo, principios de abril, xa eh, empezan a empezan a, sí. a andar, a chegar para para, sí, para, ir a, para ir a Santiago. Porque eu estuve nun restaurante ali e vin eh, xente e eu sentía, claro, falaban uh -huh. catalán, Ajá. Pregunto de onde eran. Eh, de colado uh -huh. San Juan de Espí. <laughs> Dei que pretiño Moi ben, moi ben. ademais, outra cousa que hai que destacar para que todos nos saiban que, que esa festa do esa feira vai acompañada tamén de música, non? Ah, Porque oi. Eh, ten, ten un grupo de, de, de, de música tradicional Illa Pancha e tamén a asociación que teñen en, sí. en Fonserrada que é a Asociación de Antaruxas, Antaruxas e Sorteiros, sorteiros non? Así é, eh, Pancha, que eh, algúns dos seus membros son aquí de, de Fonsagrada, uh -huh. e despois a Asociación Cultural de Alteros e Sorteiros, que, que se sí que son aquí de Fonsagrada, que teñen unha escola de, de, de música, de gaita, de, de, de, de danza, sí, sí, sí. e que todos os anos pois, nos brindan unha, unha bonita actuación. Eh, hombre, e tanto, e tanto. Bueno, pues, a, a, a, quere decirse que os stands estarán a, a, acompañados de, de boa música, de música tradicional galega, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. No, no, eh, estou seguro, ojalá, ojalá pudiéramos ter un día como hoxe, ¿no? De bon tempo, pero de bon tempo e ao mesmo tempo frío, porque tamén o concerto non se... Eh, claro, é, sí, é, é, é verdad que pero porque faga algo de frío non pasa nada. Non, Ai, no, no. Acompaña tamén o xantar, eh? é dicir que, que ese, ese, esa fortaleza de, de, de, de ese condumio tan importante, Hombre. lógico, eh, non sei, apetece mellor cando cando eh, fai frío sí. que, que, non cando hai demasiado calor, non? Sí, sí. Es, es, estes días que pola noite xea sí. e, e tal, e pola mañá, ah, bueno, ora aquí dá o sol, que dá un, hai un sol radiante, non? Uh -huh. Pero que polas noites, claro, baixan moito moitas temperaturas xea, está un día, está un destes días que, que, que sí que apetece, apetece comelo, Paga pena. comer un bombo. Hombre, tanto que sí. Paga pena. Tanto y hai restaurantes suficientes como para poder dar sí, sí, cumplir sí, sí, sí. co, co, bueno. cos desexos a, a todos os visitantes, verdad? Sí. Sí, eh, bueno, hai, hai vez, claro, eh, eso, hai, eh, temos a oferta de, de plazas de restaurante é eh, amplio, pasa mm. que, bueno, é un evento que xunta moita xente claro. e non to, e, e, e hai unha cosa, claro, todos queremos ir aos <laughs> millores eh. e todos queremos ir á mesma hora. Claro. Eh. hai que facer hai que facer como como, como nos enseñaron xa de pequeno, reservar ou polo menos falar con eles con anterioridade para poder sí. ter sitio, non é? Eh? E, e sobre todo, bueno, pues eh, a primeira hora é a mellor hora para, para poder comer o cocido, non? Ainda que, e de feito así, é, eh, que hai, uh -huh. hai moita xente que ás doce e media xa está sentada na súa mesa uh -huh. para, para o cocido. Eh, que pasa? Que moitos queremos sempre comer pois, a partir das dúas e media, tres, sí, sí, e claro. entonces aí podes armar algo de aperotonamiento, non? Pero, bueno, bueno por, en general, a oferta, ofer, a oferta que hai de plazas é, eh, é boa e bueno, un pouco un pouco antes, un pouco despois, mm. eh, terminan comendo todos. Pero eso non quer dicir que non haxa boa restauración. Claro que sí. No, a restauración en Fonsalada, se de algo ten eh, fama, fama Fonsalada é, é sobre todo por pola súa restauración, polo seu comer, sí, sí, sí, sí, sí. verdad que maravilla en todos os restaurantes, non? Sí, en todos. Eh, sí. amplios. Sí, señor. Pois a nosa felicitación novamente Exactamente. Con Carlos que agradecemoslle moitísimo esa esta pequena intro, bueno, pois conversa con nosotros, pero que mm, suficiente para que todos os que eh, nos escoitan e, e nos siguen e se queren achegarse precisamente a Fonsagrada pues serán ben recibidos porque aí sempre atenden ben os, os visitantes, verdad? Pois sí, eh, invitarlos a, a, que, a que veñan si non é neste no fin de semana que ven, porque non poden, pois que ao largo do ano pois nos visiten, nos visiten que, que van quedar encantados. Aquí é verdad que eh, moitos lujos eh, no, igual non podemos ofrecer ora, o que somos eh, unha xente moi acolledora e, e vosotros si os sabedes porque <laughs> porque tedes vivido aquí a Fonsalada entonces sí. aquí a xente pues, pois, eh, a recibe de maravilla Eu normalmente, eu normalmente, bueno, cando vou, pois teño... Ten el espacio. <laughs> Teño espacio aí. <laughs> Armando sí. ten espacio, sí, sí. Pero aparte de ter sí. espacio, o que sí é certo é que, que dicirlle que todo que ten lugares o Fonsagrada eh, mm, perto de ir, non, non precisamente no pobo, sino un perto de lugares ah, sí. de, con un patrimonio extraordinario eh, que eh, hai personas que se poden a, eh, achegar aí accedendo bueno. pues, para poder visitar cousas extraordinarias. Vilagocende, Semieira, bueno, que, o sea, que sei, Semieira de Vilagocende é unha das máis famosas. Por exemplo, por ah, exemplo, ah, no, que sei, cualquier Semieira, Semieira de Vilagocende está precioso, estudo os días, porque claro, tanto <laughs> claro. Que, que, que baixa agua, pero que eh, con esa altura pois pues, casi Por eso. non te podes nin acercar que salpicas e acabas <laughs> sí, acabas sí. Me parte ¿no? que chegan salpicando hasta cerca da, da de esa estrada que vai xa a Villabol. Bueno, sí, que, que, que, sí, que para facer fotos eh, eh, eh inesquecibles, sí. non? Sí. Está, está, está bonita, pero bonita, bonita. Sí, sí. E despois, bueno, o, o, o ese... senderismo e <laughs> bueno, todo o que uh eh, -huh. o patrimonio, as igrexas, uh mm, eh, -huh. todo. o patrimonio o patrimonio arquitectónico que ten Fonsagrada, uh -huh. todo o tema de horrios, uh eh, -huh. tal, eso é, son digno de ver, é decir que para pasar uns días, pois eh, o aburrimento está prohibido. No, no, é, eh, eh, está prohibido. No e outra cousa que vamos que temos que destacar na propia cidade, na, é dicir, na propia vila de Fonsagrada, un museo, non? Un museo Hai un museo etnográfico, que, sí. Que, que, oh, sí. que ten tamén o, un cuidado especial, museo, non? O museo etnográfico que, bueno, eh, aí é onde vemos todas aquela ferramenta uh -huh. e que utilizaron os avós para uh -huh para poder sair adiante, non? Exactamente. Onde se guarda, o sea, onde se guarda todo aquilo que, que hoxe non lo hai en todas as casas, claro. pero que, que é bon para que as novas generacións sepan o que con que se traballaba no seu Exactamente. Momento. Claro que, é sí. onde descansan. Eso, eh, mira, o museo é igualito con a biblioteca. Home, claro. Que é onde descansa a palabra, En un museo descansa o traballo. Sí, sí, sí, as tradicións, aí, os eh, oficios, aí, a vida, están eh, a, a a, A, a, as tradicións, bueno, pues, eh, os rapaces de la faceta de 18 anos, eh, nos, pois a nosa generación, xa igual viviu alguna, mm -hmm. tuvo que utilizar alguna desas desa ferramenta. Sí. Pero pero os rapaces ahora que teñen 15 ou 16 anos, pois pues eso, gracias a Dios, pois, pues, pues non teñen que utilizadas e debe, debe haber un sitio donde yeah. donde queden aí sí. eh, guardadas para que sepan que en algún momento pues, foron foron o recurso que había para, para poder subsistir. Imprescindibles para poder traballar, por exemplo, por por exemplo, hasta non sabe algún deles non, non, no saben como cantaba un carro daquela. Eh? <laughs> pois non. <laughs> que por certo, cada un é cada un tiña o seu canto, non? Cada, sí, eh? cada veciño sí, sí, era, eh. era... Cada, cada carro cantaba cantaba distinto. Sí, <laughs> sí, señor. Bueno, mm, don Carlos, que lle agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe e a súa participación no noso humilde programa e eh, que lle desexamos moitísimos éxitos eh, a seguir adiante. Vale, bueno, pues nada, por moitas gracias eh, yo dito, invitarvos a, a vos e a vos e a todos os ointes a que a que visitedes e a que a que veñades a Fonsagrada. Nada, eh, cando vai a cando vai a Fonsagrada teña en conta que eu vou a visitalo. E cando veña aquí tamén intentaremos Ah, bueno, tamén ¿no? intentaremos eh, visitalo Ahí, aquí, exactamente. Claro sí. Pois, pues pues, eso espero. Muchas gracias. Unha aperta. Vale, gracias. Chao. Radio Samboy cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, Julio, ya tenemos a una berciana al otro lado de del hilo telefónico. Bueno, berciana non é, pero bueno, eh, eh, ten ten ten tintes bercianos. Eh, vamos a falar con ela, veña. Moi buenas tardes, María Luisa. Doña María Luisa Picado Silva. Boas tardes, benvida, moitísimas gracias. Hola, a todos os oyentes e, e un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, María Luisa. Nuestra nuestra comunicación, aínda que o noso programa está en galego, falaremos en castelán porque oh, Claro. Ela, ela coñeceu ben porque estivo durante moito tempo no Bierzo e entón seguro que coñece, sí, sí, pero sí, bueno, sí. E tanto... con, to, con todo eso eh, a María Luisa Picado Silva, que é unha escritora que naceu en o 1 de outubro en 2051 precisamente nun pobiño de, de, de, de, de Cáceres, me parece que se chama Vil, Valencia de Alcántara, pero despois sí. de cativa trasladouse a, Obierzo. Bierzo. Ah, ah, e mira. entonces coñece aquela zona extraordinariamente e tanto é así que escribiu un libro re, mm, mm uh -huh. relacionado precisamente con Bierzo. ¿Verdad? Es así lo que he dicho, ¿no? Está bien. <laughs> sí. Oye, para empezar quiero decir, este, habláis en gallego, yo estoy casada con un gallego pues- y tengo un montón de familia maravillosa gallega, o sea que Muchas <laughs> bueno, gracias por ya está hecha. <laughs> Bueno, a lo mejor a lo mejor a, veces se nos pueden largar palabras en gallego. Eh, felicidades, enhorabuena porque ha sido usted elegida como persona ilustre del, del gran festival del, botillo. en Cataluña, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Mira, estoy súper orgullosa, estoy, bueno, no me cabe el corazón en el pecho de felicidad porque, bueno, es un reconocimiento muy importante y los reconocimientos importantes de la gente, de la, de la gente que uno ha puesto un poco el corazón, ¿no? Bueno, este premio me lo dan por, porque escribí Camino Negro, que es un, libro que se desarrolla todo en la cuenca minera del Bierzo. Favero, me parece, ¿no? en los pueblos mineros. Sí, y claro, entonces, pues imagínate, eh, la verdad es que estoy pues muy feliz y muy agradecida por todas estas cosas. Bueno, pues el precisamente por eso, porque, porque bueno, pues eh, pones en valor la zona del Bierzo. Es que tiene mucho valor, <laughs> mucho valor. Empezando, mira, por la gente lo primero, por el paisaje, por la comida, por el botillo, mm. por el vino, por la cecina, por, los embutidos chorizos y todo lo que tú quieras. O sea, es que tiene tanto, tanto, tantos valores que imagínate, no tengo palabras. Por los mineros, que ahora ya hay menos. Y ahora, apenas hay. mineros. Sí, eh, bueno, queda poquita cosa, pero bueno, esto es, este un tema muy duro y quedaría para, para, no sé, bueno, los que, entrevistas o más. Los que quieran saber de él, que, que, que compren el, el Camino Negro, ¿no? Claro el camino negro. <laughs> es verdad, es verdad. Que compren ese libro. Nunca, mejor dicho, negro. No sé si estará agotado ya, ¿no? Dime. Que no sé si estará agotado. No, ¿sabes qué pasa? Que ahora ya los libros se, este, se imprimen bajo demanda, no es como mm. antes que se hacía, bueno, cuando yo lo, lo publiqué, pues se hace una edición, dos ediciones, El Camino Negro llegó a cuatro ediciones pero claro, a partir de, de ahí ya no se hacen ediciones, sino que se, si hay pedido, pues se imprime lo que se pide. O sea que mm, ya funcionan de otra manera. Para el festival tendrá que haber algún, para festival tendrá que haber algunos allí en eh, el día 26 para para, para firmarlos y dedicarlos, ¿no? <laughs> sí, sí, sí, sí. Llevaremos libros y, y bueno. Eh, también se sortearán varios libros entre la gente que asista a la botillada, la gente que, va allí a compartir una, una comida de hermandad y de, no sé, ese vínculo ¿no? que hacen mm. las, los espacios, las tierras, la, la, sociedad ¿no? en pequeños apartados. Y bueno, por otra parte, mi agradecimiento inmenso a la Asociación de bercianos en Cataluña que hacen una labor tan bonita eh, desarrollando y poniendo en valor y dando a conocer pues todo lo que es el Bierzo y todo lo que es su, la tierra la tierra y, y todos sus, valores no Y, las asociaciones en este caso concretamente yo agradezco muchísimo a esta asociación pero tener en cuenta que las asociaciones trabajan muchísimo y que se le, debemos mucho y no siempre se entiende y no siempre eh, se le agradece todo lo que le deberíamos de agradecer a, las asociaciones. Claro, y, tanto que sí, porque trabajan en, eh, las asociaciones trabajan en silencio y sin eh, nada de protagonismo ni nada, pero están ahí. Exactamente. Y si no fuera su labor, pues eh, mm, se perderían cantidad de cosas. desde folclore, desde costumbres, desde tradiciones, o sea, son unas, una, unas entidades que tienen un, protagonismo muy, muy, muy importante en todo lo que es el desarrollo de la identidad de los, de los lugares y de los sitios. y además, sin ánimo de lucro, sin beneficios, sin... Eh, más que nada dolores de cabeza y ¿Eh? disgustos muchas veces. <laughs> sí, sí, sí, sí. Esto pasa como el libro que em, El Camino Negro, eh, que eh, describe. Yo estuve ayer noche estuve dando una ojeada así, dando una pasadita. <laughs> describe <laughs> también la zona del Bierzo y esos pueblos mineros que estoy deseoso por tener uno en las manos. Odio 26 intentaremos que, no lo firme, no lo Bueno, por cierto... Claro que sí. Que, por cierto, mm, que aparte de que trata una vida muy dura, ¿no? Que en aquel momento tuvo, tuvo repercusión y, describe muy bien aquellas huelgas que, que hubo fuertes, ¿no? Que, mm, Bueno, pues eh, lo que sí es cierto es que su, su trabajo de, como editora, como escritora, mm, viene de muy antiguo. Yo quería eh, centrarme en, esa faena. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo comenzó esa mm, falera, entre comillas, con respecto a la escritura? Yo te, explico. ¿eh? <laughs> Yo, te explico. yo empecé a escribir ya muy tarde, o sea, ya muy mayor. Primero mm. había criado a mis hijos, tenía mi trabajo, mis cosas, pero en una ocasión, ya hace años, Mm. Eh, vi una convocatoria de relatos cortos de, de la Diputación de Barcelona mm. y entonces presenté un, eran relatos cortos y presenté un escrito que lo que lo desarrollé era sobre el Camino de Santiago, ¿no? Mm. Y, y, bueno, gané, ¿no? Y entonces, pues claro, eso me dio un ánimo enorme. Y al año siguiente estuve muy pendiente <laughs> y volví a participar y también también gané. Entonces digo, bueno, pues sabes qué, esto ya es para para ponerme con un libro como es de oído, ¿no? Mm. Entonces, mi primer libro se llama María la frontera y el camino mm. y habla de las mujeres contrabandistas en Extremadura ah, entre entre la sí, entre Portugal y España, que mm. era la posguerra y que pasaban a buscar comida y a bueno, y bueno, es una historia muy bonita, pero yo nunca pensé que ese libro se publicara pero tuve la ocasión de conocer a una persona eh, del mundo de la literatura que era lectora profesional de Planeta, de la mm. editorial Planeta. Y ella me dijo, lucha porque es una manera de escribir muy fresca, muy diferente, preciosa, mm. y busca la forma de que, de que te lo publiquen. Y entonces eh, tuve la gran suerte de encontrarme con mi ángel, mi ángel protector, que me ha llevado de la mano por el mundo literario, que es mi editora, se llama Isabel Montes, y mi editorial se llama Ángel Fortune Edición. Mm. Y bueno, ella leyó María la frontera y el camino, que ya estaba autopublicado, que hice un zafarrancho de combate, porque sin, ser de una forma profesional, sino en plan salvaje, autoedición. Y yo en aquel tiempo era cuando yo empezaba con Camino Negro, porque yo al, al estar tan feliz con, mi primer libro, digo, ahora escribiré un libro bien hecho, mm. porque ya me consideré capaz de hacerlo mm. y me documenté bien, hablé con mineros jubilados, hablé con mineros en ejercicio que todavía estaban trabajando, mm. eh, hablé con mucha gente, reuní documentación toda la que pude y leyéndome todos esos informes y todas esas cosas, pues hice un relato desde, desde, lo, desde lo más sencillo, desde la humildad, ¿no? Desde la gente mm, minera. Mm, porque claro, si haces una disertación, ahí yo qué sé, un ensayo de aquellos eh, científicos, te cuesta mucho de leer esas historias y yo, además ya que tampoco estoy capacitada para escribir en ese sentido, sino que yo escribo narrativa y una narrativa muy sencilla, muy directa, con un vocabulario sencillo. Mm hice un libro precioso, precioso, y que eh, me ha dado las mayores alegrías del mundo, porque cuando publicamos Camino Negro, que se publicó en 2015, eh, hicimos las presentaciones por allí, por la zona de Bierzo, estuvimos en Favero, estuvimos en Ponferrada, estuvimos en Matarros del Sil, en Toreno, en Villavino, bueno, eh, por allí y es que parecíamos, mira, como si fuéramos titiriteros, íbamos de un mm. lugar a otro <laughs> y yo procuraba cambiarme de blusa o de vestido, más que nada porque luego cuando hacíamos la editorial, hacía el, y colgaba las fotos de las presentaciones, ¿no? En la página de la editorial para que no pareciera que era la misma, ¿no? claro. que no se repitiera, vale. Oye, un, inciso. Tienes que decirle. Pues una experiencia, bueno, muy, muy, muy, Vale. Tienes que decirle a Ángels que, que, venga también al botillo, ¿no? Sí, pues, sí, yo sí que le diré. ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé si ella estará aquí Mm. <laughs> Entonces, eh, al ser un domingo también a lo mejor es un poco complicado porque es cuando ella eh, se marcha y trabaja mucho, pobre pobre mía, siempre va a tope. Bueno, yo se lo comentaré de todas maneras. De... <laughs> Claro, a ver, para felicitarla, a lo mejor eh, ella también mm, podrá presumir, o, como decimos los gabarse galegos, gabarse de una novelista que marestí. Por cierto, que, que xa a cuarta, ¿no? cuarta novela que te publicas, El último camino, Dos vidas, María la, la frontera y el camino que dijiste, y El camino negro, ¿no? Sí, bueno, el, último es, eh, o sea, eh, mi último libro se titula Ah, el último camino. <laughs> <laughs> el último camino. Pero ahora ya estoy escribiendo, ahora ya estoy con otro proyecto hmm. que, eh, que, bueno, está muy recientito. De momento tengo las musas que me acompañan y aprovecho a tirar para adelante <laughs> y adelantar todo lo que pueda porque luego a veces la cabeza se bloquea y no se te ocurre qué más poner, ¿no? Y eso tiene que ser ahí luchar con, luchar con las musas para que te dejen escribir como es debido, ¿no? Bueno, como tú dices... Es que por esos pueblos donde te presentó el libro los conozco yo. Claro, los todos. una cosa importante es que tú, por lo menos en, la parte de que, yo conocí de tu biografía, dices que tú, el, leer tus novelas es viajar en el tiempo y descubrir pues vivencias de, los protagonistas que inventas o a veces te te, aparecen precisamente en tu creatividad. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo procuro, a mí me gusta escribir de lo que conozco. Hmm. Porque, claro, mm, si yo escribo, por ejemplo, yo escribiera novelas de asesinatos en Nueva York, hmm. para empezar, ni he estado en Nueva York, ni conozco ningún asesinato, no sé. No <laughs> tengo esa capacidad, ¿no? <laughs> Sí que lo tienen compañeros míos que escriben escriben cosas maravillosas y por eso a veces digo yo que qué maravilla que, cada mente es una y cada talento es uno, ¿no? Sí, señor. Pero, pero a mí me gusta escribir de lo que conozco. No es mi autobiografía en ningún caso, en ninguno de los casos, pero sí que yo envuelvo la historia en mm. lo que yo conozco. Muy bien. ¿Me, bueno. me, me, entiendes lo que quiero decir? Claro, claro, viajar en el tiempo que dices sí, tú, exactamente, muy bien. Sí, Escoito, sí, claro. Eh, eh, o día 4 fai, fais a presentación eh, do, da Festa do Botillo no, no, no Hotel Frontier de, de San Boi. Del día 4 se hace la presentación, perdona, que, que te estaba diciendo. Que, sí, sí, sí, sí, sí, que, sí. No sé si vendrás a, a, a ese Sí que vendré a, a, la, a la rueda de prensa, sí que sí, a la presentación. Pues nos conoceremos, ahí estaremos eh, y nos saludaremos personalmente. Bueno, eh, disfrutaremos mm, con un vinito y algo más. Seguro que Juan Pedro nos tiene preparado cosas eh, extraordinarias para poder conocer qué es lo que va a realizarse ese día 26 de febrero, ¿verdad? 26 de febrero, sí, sí. sí, sí 26 de febrero. Tienes tienes que tener previsto una intervención especial para, para no solamente para agradecer, sino para dar, a conocer a todos los participantes tu trabajo, ¿no? Para que se ponga toda eh. la para que se ponga toda la sala boca abajo. Yo, intentaré mm, mm, provocarte para que lo hagas. Bueno, bueno, yo lo que sí que intentaré es hacerme un poquito de guión de las cosas que quiero hablar. Porque yo hablo mucho y entonces cuando empiezo a hablar hablo, hablo, hablo y cuando me doy cuenta ya me he ido, yo qué sé. Sí. <laughs> Si viene... Por los cerros de Úbeda, ¿no? Como se dice el refrán. Si viene <laughs> Ángeles, ya, ya, Procuraré escribirlo, escribirlo bien y hacer una cosa bonita. Mm. Y luego, pues sí que os lo pasaría si queréis, mm, por si os interesa y a la gente que sea. Sí, por eso <laughs> estamos hablando. Por eso estamos hablando contigo, para conocer mm, tu trayectoria y al mismo tiempo que los oyentes sepan de María Luisa Mm, pues cosas interesantes. María Luisa Picado Silva. Yo expliqué que, tú naciste en Las Lanchuelas, ahí en, Valencia de Alcántara, ¿no? Pero en, Cáceres, que Cáceres es preciosa también, ¿no? O sea, de ahí también... De ahí también tendrás cosas interesantes, hasta, no sé, hasta los cerezos ah, de, del Valle del Jerte o cualquier otra. <laughs> Uy, mira una cosa. Si tú vas con los ojos, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a, recibir, vayas a donde vayas, siempre hay tantas cosas maravillosas a mm, ver, a vivir, a conocer. Y yo, bueno, yo nací en Extremadura, mi infancia, mi primera infancia fue allí. Y yo tengo recuerdos maravillosos de cuando yo era una niña, buscando nidos, corriendo por el campo, cuando florecían las amapolas y mm, las margaritas y todo lo eh, o sea, lo que es la naturaleza, mm. yo eso lo, viví muy intensamente y eso en mi mente son cosas muy preciosas. y el libro de María... María eso es lo que quería decir, es lo que quería decir, que estará reflejado bastantes cosas de esas precisamente en María, la, frontera, la frontera y el camino, ¿no? Sí, sí, ahí es, eh, claro, ese es el libro de, de realmente, pues digamos, de mi primera infancia. Mm. Yo después en, en, en el Bierzo fue donde yo me desarrollé, digamos, como persona, mm. ah, como persona, cuando la personalidad de la gente se desarrolla y crece en valores y mm. en, eh, en, en todas esas cosas, ¿no? Porque, claro, fue la adolescencia, fue parte de la infancia, la adolescencia. Yo me casé en Matarrosa del Sil y mm, me vine a Cataluña, ya tenía mi primer hijo. Mi primer hijo nació en Ponferrada. Caray y luego nos vinimos a Barcelona a raíz pues de las huelgas mineras, a mi marido lo despidieron y bueno, ya fue. Y escribir mi primer libro lo publiqué cuando yo tenía 50 años. Vale. O sea que antes me dediqué a trabajar, a cuidar niños, a cuidar la casa y escribir era una afición. Y os aseguro que ahora que ya soy una señora jubilada, considero que es cuando estoy viviendo mi vida de verdad y creo que es la época más feliz y mejor de mi vida. <laughs> Bueno, por eso te han elegido persona ilustre eh, y para, para, para, este gran Festival del Botillo. Que, que enhorabuena, que te felicitamos, que mm, vamos a, a, hacerlo personalmente y, y, al mismo tiempo, pues, que, que seguro que disfrutarás de ese, de, de, ese honor que te van a conceder precisamente los de ASOBECAT, la, la, Asociación no de Bercianos en Cataluña, que vas a disfrutar, seguro. Por cierto... Uy, mm, mucho, mucho. <laughs> sí, por cierto, Hablabas eh, en esos libros, también hablas de la gastronomía, ¿no? Es decir, de, Cáceres habrá que hablar de, del queso aquel que, que tan famoso, de, de, muchísimas cosas que mm, No, el, el, pimentón, por ejemplo, yo qué sé, cosas de... <laughs> el pimentón de la vera, ¿no? De la vera, eh, ¿verdad? No, no, no, no. Porque no te centras en la, en la cuestión gastronómica, que también se disfruta. Ah, ah. Muy poquito, porque ¿sabes qué pasa? que los libros se desarrollan en una época, mm. o sea, ahora mismo pues se valora el vino muchísimo, mm. la gastronomía, bueno, es un arte prácticamente, mm. eh, desde eh, pero eh, digamos en el tiempo que se desarrollan los libros, que son años anteriores, pues por ejemplo ni se hablaba de estrellas Michelin, ni se hablaba de estas cosas. Si entras en el tiempo que vivimos ahora, Mm. entonces sí puedes hacer referencia a, más a, esos valores. Pero el libro se desarrolla en una época en que era comer mm. <laughs> y ya ya está. El que tenía para comer bien comía bien y el que tenía el que no pues comía lo, mm. justo y necesario sin pasar hambre y ya está. Claro, claro. No, no, es una pregunta que, como yo no conozco, no, he, podido leerte aún, pues cuando te lea ya te, ya te haré preguntas más incisivas en, tu trayectoria <laughs> escritora, ¿no? De verdad que, te lo agradecemos muchísimo, es una conversación interesantísima. por cierto, este último trabajo que estás, en el que estás ya, ya adelantada, ¿cómo dijiste que ibas a titularlo? Uy, <laughs> no lo dije, pero ah, bueno, en principio para, mira, para, para trabajar le he puesto Camino al Desarraigo, mm. que es una, una historia que, bueno, a ver cómo, cómo tira, porque igual os digo y luego pues el título cambia o se... Pero bueno, en principio sería pues de, de un personaje que sale de allí, de la zona, del Bierzo, y se marcha a vivir a un país extranjero, como toda aquella gente que emigraba en los 60, 70 y 80, bueno. Y mm, pues como una persona sola tuvo el valor de, enfrentarse a vivir sola, a vivir, a dar un paso así y todo el desarrollo de su vida que ha sido una vida bien, bien complicada. Mm. Y entonces es la vida de esa persona, la utilizaré para desarrollar todo un entorno y toda una, historia. Ya en sí no sería tan tan local, ¿no? Porque el caso de Camino Negro, pues es una historia que es localizada en el Bierzo. Claro, y la otra es localizada en la frontera entre España y Portugal. Mm. Y luego mi, mi, tercer libro, que es desarrollado aquí en el Maresme, mm. en Barcelona, eh, Mm, pero mira, son tres protagonistas y una es de, allí del Bierzo, en honor al Bierzo, otra es extremeña y otra es extranjera de la gente inmigrante que viene de un lado y de otro, ¿no? Que de alguna manera pues coge la, la diversidad que hay aquí en Cataluña de gente que viene y ha venido de hace años y, y en la actualidad desde tantos sitios, ¿no? y esa diversidad, pues se juntan esas tres, tres mujeres que trabajan juntas. O sea, un crisol de culturas que, que, tú reflejas precisamente, puesto que además las has vivido, ¿no? Como estabas hablando en tu trabajo mm, personal, eh, precisamente también te dedicaste a, a, a, relacionar, eh, a relacionarte precisamente con varias culturas en, en tu trabajo, como animadora sí, sí, sí, sociocultural, claro. ¿verdad? Es verdad, sí, ese era mi trabajo y además yo trabajaba en un barrio mm. donde era donde había pues bueno la mayor parte de la gente era gente inmigrante claro entonces se hacían actividades socioculturales de formación y de ocio eh, en un centro social y yo era la gestora no hacía la programación hacía los presupuestos hacía las memorias hacía toda todo lo que era mm, llevar el centro Sí, sí, eh, por eso mm, digo que estás reflejando parte de tu trabajo profesional en, su momento, que, era a eh, sociocultural, animadora de, varias culturas en realidad, ¿no? Y ahora que estoy hablando con vosotros, que sois la radio, la radio es una, bueno, e, es adicta, o sea, se <laughs> coge una adicción fácilmente, porque yo hice un programa de radio durante pues mira, como ocho años y era una de las actividades del centro donde yo trabajaba. Lo hacía con gente, con adolescentes. Tenía dos grupos de cuatro niños en un grupo y cuatro niños en otro y ellos, eh, eh, digamos, desarrollaban los contenidos y luego íbamos, hacíamos el programa y bueno, estaban súper <laughs> felices y allí estuvimos un montón de tiempo. La radio es una maravilla. Bueno, dinos, dinos a nos que, que, que levámoslo como un, como un verme dentro do corpo. La verdad es que, sí, sí, nuestro, sí? Lo, nosotros, lo nuestro es afición y, de, bueno, pues eso, pa pagamos para poder vivir, que creo que nos interesa. La verdad que, que, que lo pasamos muy bien y aparte pues los contactos que tenemos con todas las personas son interesantísimos y además claro, claro, aprendemos muchísimo. Qué guay. De, verdad que te lo agradecemos. Mira, esta conversación después la, recogeremos, la cuidaremos la y la, te la enviaremos para que tengas un recuerdo de nuestra conversación semi-gallega, pero de realzo, realzando el trabajo que están haciendo los de Asobecat, concretamente pues eh, Juan Pedro y todo su equipo de, dentro de esa asociación de bercianos en Cataluña. Sí, sí, yo lo que más conozco es a Alfonso y a, a, Juan, Pedro. A Juan Pedro y a, Alfonso. Sí. Y bueno, y la verdad es que mi agradecimiento es inmenso. Y bueno, mil gracias, es que es verdad. le dedica mucho tiempo y eh, sí, a uy, verdade é que son é de agradecer precisamente que nos fagan mm, partícipes de dese trabajo que que nada menos que 19 años, es é, sí. es el festival número 19, ¿eh? Ya, ya, ya sí. ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues que non te incomodamos máis, que te agradecemos a conversa que tivemos ese contigo, que, que, que bueno, falaremos polo miúdo, como decimos os galegos eh, Eso, falaremos este, contigo Ahora que temos o contacto, yo, yo falaremos día, contigo E o día 26 voltaremos outra vez a saudarte Exactamente pues cuando queráis, tenéis ya mi contacto Cuando no tengáis eh, contenido, dices, mira, aquí hay un hueco Pues mira, vamos a llamar a aquella a ver qué nos cuenta hoy. contenido tenemos mucho, pero bueno, cuando estés a pique de publicar la siguiente novela o el siguiente trabajo, eh. pues, eh, ya te incomodaremos para que nos falles fales y a ver dónde podemos mercar. Claro que sí. Vale, pues oye, también quiero deciros que eh, el último año Camino Negro hmm. ha sido adaptado a serie de televisión, seis capítulos, una miniserie, y que bueno, ahí está mi editora luchando por él por conseguir que, que alguna <laughs> alguna productora se quiera se quiera comprometer a, de, a llevar adelante una historia minera. Alegre. Ah, pois felicitacións. O sea, eso ya pues... sería, eh, vamos, no. broche de oro total. Exactamente, sí, ah. señor. Pois felicita da nosa parte a Ángels de, de, de ese traballo que está a facer de, A ver se si a conhecemos tamén A ver se si é capaz de achegarse precisamente a ese festival Veña, unha aperta grande <laughs> Vale, vale. Un abrazo. Amb la pluja i el fred hem d'aprendre a rentar, a secar i guardar la roba, estalviant més que mai en el rebut de la llum. Dinar Calvet, els nostres comercials t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita, ara el que toca és nedar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent-te la vida més fàcil. Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. mira, con esta música danos pé pois para recibir pois a unha escritora. Quen? A Paula Carballeira. Bueno, ese é algo máis que a escritora. Vamos a saludar, <laughs> xa falamos con ela, non? Sí, sí, xa, xa coñecemos. Moi vale. boas tardes, Paula. Paula. Hola, que tal? Boas tardes. Moi boas tardes. Dixo que eres escritora. Non, non. Non é solamente escritora, é, é conta contos, é actriz, oh, sí, actriz, eh, <laughs> bueno, e unha gran persoa. Hai que facer de todo. É unha gran persoa que ademais eh, mm, temos que felicitarla porque eh, bueno, estás a piques de, de, de, de celebrar o día 12 de febreiro pois esa sesión Bermudas rumoros, rumorosas, verdad? a rumorosa, sí, sí, sí. Sí, eu aquela non estarei aí porque non me cadra que teño traballo, pero xa as deixei ben instruídas. <laughs> sí, eu que ten ser directora. Que din as rumorosas, ben claro que Eso, sí, que din. Sí, bueno, sí. Eh, eh, ves de ter moitísimo éxito aí, me parece que eh, estiveche fora tamén. Fora, eh, bueno, a ver, eh, sí, casi sempre cando, cando, bueno, cando poido, cando xorde a ocasión, pois pues, sí, intento sair un pouco, pero fora, onde estive aí últimamente Chama, foi en Portugal, sabe, na, na raya. Eso, <laughs> eso, chamaronte chamaronte aí e despois viñeches cando, cando, viñeches hai pouco, pois pues eso o das follas novas tamén, que sei, sí. Uh, Ah, sí, sí, sí. non paras. Bueno, eh, é o que ten, sabes, se si vais, se vas escribindo, pois pues, a cousa queda aí, e logo os libros teñen vida propia, eh, sí, <laughs> e ás veces pois pues, cadra isto, claro. Uh -huh. eh, eh, contanos da, da, da última da última, da ultimísima que os nosos ointes non saben Da ultimísima falas da, da rumorosas ou das obras ah. publicadas, dis? Pois das rumorosas e, das, e da publicación, claro, das dúas <laughs> cousas, non? Que <laughs> eh, pues os nosos ointes agora... non saben, nos, a ver, cando claro. nos poñemos en contacto con, con vosotros é para que para darlles para, para darlles publicidade o que facedes, pero pero antes non somos capaces de, de, de, de ter tanta <laughs> información para que os nosos ointes saiban. Veña. Pois aí ainda sabes moi ben, eh, tedes bastante información, eh? Bueno, <laughs> algo, algo aportamos, veña. Sí, sí, sí. Eh, que, claro, como sempre, non? Que andas así a, a mil cousas, mm. as veces cadran. Mm. En esta época, pois, estou eh, dirixindo un espectáculo que se chama mm. Que din as rumorosas, mm. mm. que me foi moita ilusión, porque con, fala das mulleres na historia da arte, non? Son personaxes históricos, tanto da música como mm. do teatro, da, das artes plásticas, como Maruja Mayo, por exemplo, ou a Bellotero, bueno, mm. pues, mulleres que, que que tiveron unha grande influencia nas diferentes tipos de artes, mulleres galegas, e son cun grupo tamén de mulleres da, da zona de Ferrolterra, que me fai moita ilusión porque eu son dali. Uh -huh. E son mulleres que levan sí. traballando moitísimo tempo no teatro, eh, non é fácil, non é fácil en, en zonas que quedan pois aí tan na esquiniña, non? Como é a mm. zona de Ferrolterra. Entón faime moita ilusión estar, estar con elas neste proxecto. Eu como directora, elas fixeron a, a dramaturxa, eh, confiaron en mí pois, para a posta en escena. Eh, feliz, porque estrean o 23 de marzo, eh, mentres pues, van facendo actividades, non? Porque Elga Méndez, que a, a vamos, a cabeza pensante eh, todo, Elga. e as mans eh, Elga, de Elga. maquinarios teatro, Elga, sí, pois pues, Elga está a mil, con, con cousas como que, a que comentabades, non? Que o día 12 pues, fa unha sesión vermú con paella. Eh, no Centro Cívico eh, de Canido, non? Efectivamente, no centro cívico de Canido, eu que é un centro que se move moitísimo. Eu coñezo eso porque precisamente mi irmán ali, ali perto ten unha finquiña e en Canido ah. teñen, teñen moitísimas actividades. Eh, aquel centro cívico... Te... Foron recuperando... aquela casiña recuperaron nada da baixo de todo, unha casiña de pedra extraordinaria, sí, sí. non? Sí, sí, sí, e fixeron un centro novo tamén, uh -huh. e que Canido, bueno, ti ben sabes, que é un barrio que de sempre tivo unha vida propia ¿no? dentro, claro. de, dentro de Ferrol, entón, uh -huh. sí, sí, fi, eh, teñen unha asociación ali que se move bastante, uh -huh. entón, claro, todo isto é estupendo, como che decía, para zonas que quedan eh, pues, un pouco lonxe do centro, uh -huh. do mm. centro de Galicia, pois pues, que está moi ben, está moi ben que e que a xente vaya sabendo as cousas que se fan, que se faga publicidade, que se fagan actos festivos como este, uh -huh. o sea, Esa, sí, o sea, moita ilusión. Ou sea, directora, vale. Directora. Pero, pero, eh, pero en eh, a, no asunto da publicación? Como autora... <laughs> Claro. <laughs> que chegaron varias noticias moi boas, así que o principio de ano. Non unha mm. que comentabades que se fixa a primeira selección dos libros que optan o Premio Follas Novas, mm -hmm. que se darán pois, na Gala do Libro, aí o 17 de maio, e incluen dous textos meus, un de, de narrativa, que está na categoría de infantil e de juvenil, que os contos de medo, 13 avisos, contos para ler pola noite, e outro de teatro, que é sobre memoria histórica, que as alumnas Eh, tamén cadrou que agora se fixeron pois, unha selección tamén de libros dunha, da Fundación Cuatro Gatos, que é unha fundación que ten a, a sede en Miami, Ajá. e un dos libros tamén pois é un dos meus, un dos 100 libros recomendados, pero xa de editoriais de, de todo o mundo. Non? Entón, claro, eh, genial. Pues eso, parabéns, parabéns, felicitacións, felicitacións, sí, sí. Paula, eh. que, que, que ademais que fora elixido, porque Follas Novas eh, xa ten unha, un pouso eh, especial, non? <laughs> Ten un pouso sí, sí. bastante grande, eh? Sí, sí, xa levan tempo e aparte como son eh, as editoras pero tamén eh, o gremio de libreiros e de libreiras e tamén eh, as editoriais, sabes? Eh, une a xente relacionada co libro galego entón -huh home, <laughs> é unha alegría. <laughs> claro, bueno, como mínimo eh, eh xa foi nomeado. sí, claro, ahí está, ahí está. <laughs> Es importantísimo, puesto que, bueno, que, sea seleccionado para después recibir un premio, que se reciba un premio... A ver, tú ya sabes que no somos talismán pocas personas que falamos, y entonces... por lo <laughs> Por lo tanto, estás a pique de... De, recibir algún premio. De recibirlo, <laughs> que, tenemos ahí... tenemos que quedar o algo, porque, vamos, tenemos ahí pendientes que vos sois un talismán que tengo que vos a algo. No, a ver, eso eu Facémolo gratis, eh. aprove, eh? aproveito de decir, <laughs> aproveito de dicilo porque teño a sorte, ou polo menos temos a sorte de que cando falamos con as persoas, con vosotros, que, que sodes vos, quere decir que eliximos ben porque despois sodes celebrados por con algún agasallo ou con algún con algún premio, pero que, que bueno, pois pues a nos fainos eh, ilusión decir no, eso, que, que somos talismán. Ahora, claro, claro. No, ademais hai moitas das persoas que podemos dar fe. Coincide, coincide. ¿no? Sí, sí, sí, porque xa o comentábamos outras veces e eh. sí, sí, sí, é verdade. Sí. Sí, bueno, sí. Eh, e, e aparte de eso, dixeche que esta semana que, que, que precisamente o día 12 non estarás, pero onde vas? Que, que, que, te, é que mira, te, esta, como estas cousas... Estás ocupada. Mil, Sí, Ahora, Ahora que nai, que nai desentera... No, no, que se entere. Claro, se entere. é que non... sí, sí, sí. <laughs> Estou con ensaios coa banda municipal da Coruña ah. porque van facer unha proposta para o Antroido. No, mira. Ah. Eh, con varias pezas con varias pezas musicais, eh, mm. bueno, o director que, que chegou agora á banda da Coruña que, que non é galego, que é da zona de Alicante, pero xa traballamos xuntos na banda de Santiago mm. e é un home que va, que ten unha visión da, da música e da narración, sobre todo porque van ser moitos concertos didácticos, mm. aparte dos concertos abertos, moi interesante e aí estou como como narrador creadora e eh, a min iso encanta, de poder traballar con eh, as veces que traballei con bandas, con orquestas, con filarmonías é, eh, é precioso para, para chegar os rapaces a música, pero tamén para a escoita, para e aí andamos, andamos aí, acabo de ter hoxe un ensaio pois aí na Coruña. Eh, creo que vai quedar unha cousa bonita. Eh, ti como, como como actriz, como como contacontos, como que sei, como como como comunicadora, vas te disfrazar? voume descasar, non ata aí, non chego non chego ata aí, pero sí, si teño previstas así saídas pois a, a Asturias, vale. a Aranjuez, ou xa por aí non vou chegar, a Alicante tamén, que tamén queda bastante longe daqui, pero por esas por agora. Aquí a Barcelona sempre... esa zona sempre intento ir porque non hai mellor tempo, así como en primavera, que é unha época bonita. Aí, pois pues, temos temos que aproveitar cando veñas, non somente para poder a túa, facer a túa actuación, sino tamén que teñas un, un momentinho, uns minutiños para estar na nosa universidade. La, eh, ah, claro. Para falar con, falamos con María Xosé ou con María Xesús, que teñas uh -huh. un pe, unha pequena actuación. Se acaso, ao mellor tamén podemos intentar que a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornella tamén che faga un oquiño e, e non sei, de, ah, que disfrutes, que disfrutes cos nosos cativos. Claro, eu feliz, eu xa, xa de ir, sabe, eu, vamos, sí. de mil amores, isto queda aí apalabrado. Sí, sí, acaso, claro que sí, te, te, claro. temos, te, temos o contacto e si, si ves, non, non, vamos, non deixes de comunicarnos para poder facer un, é dicir, buscar a fórmula para que ti disfrutes con os cativos e os cativos nosos contigo. Hombre, claro, tanto. eu feliz. A que os que mira os cativos, eh. Bueno. <laughs> Andan non van disfrutar nada. é que Paula é, é encandiladora, porque se te, si, si te metes aí no Youtube e escoitas algunhas das súas intervencións son, sí, son sí. fantásticas, non? Bueno. Que... Oye, moitas gracias. Sí, da gusto, teño que falar máis con vosco. <laughs> gracias a ti por, este, por, por atendernos tan amablemente. Bueno, estás traballando entonces, nese, eh, que acabas de decirnos que estás ensaiando esa participación. Cando vai ser? Pois isto vai ser na semana do Antroido, vai ser eh, 19, desde o Merco, sí, ou seja, o, mm, non sei que cadra o sábado, non sei se é 18, sí. vai ser o mércores, xoves e venres e sábado do Antroido. Mm. E o sábado do Antroido é aberto para, para todo o mundo, para todo o público, ademais, porque é público familiar, e, bueno, xa sabes que aí no público familiar é de todas as idades, que a mí ese público gusta de moito. E logo os días anteriores sí que son concertados xa coas escolas. Ajá. Que aí tamén disfrutar moito, eh? que eu teño entendido que te solicitan e non, non tes tempo suficiente para estar en todos os institutos os que te, que te reclaman. De verdad que eres... Eh, bueno, moi solicitada, vamos. Bo, a min encántame, encántame aparte porque contar contos a narración oral é algo tan directo co, coa xente. E a min gustame, o sea, non é nada nada finxido, a min gustame moito o público escolar, o público de, de colexios, pero tamén de uh -huh. institutos, tamén é unha idade que a mí me interesa moito, porque é unha idade que normalmente está un pouco descoidada na uh mm. -huh. cultura uh -huh. e hai que hai que darlles espectáculos, hai que fomentar que aí vexan que hai cousas que lles poden que interesar. Que tamén se conta con eles. Claro, eh, efectivamente, eh, sí, sí. É eh, que é, eso é sementar para que eles despois disfruten tamén co, tamén. co que ti lles das a coñecer porque digo eu, porque hasta sí, non sei, sí. hai cousas interesantísimas non solamente do conto contos, por exemplo, me parece que que hai pouco escoitemos eh, Alba María que, que fai eses sí. brindos e esas mm. Eh, cousas tan interesantes que que é recoller cousas dos nosos antigos, pois ti cando cando te dedicas a facer esas expresións, non sei, eh, nos, nos colexios cos rapaces, bueno, eh, seguro que eso sementa algo que despois eles son son capaces de aproveitar. Claro, sí, sí, e darlle valor a cousas que o mellor eh, non, non, non as consideran, non? Pois uh -huh. a expresión oral, por exemplo, o feito de mm. contar cousas, ou de o que ti comentabas, as regueifas, non? A improvisar que saben facelo porque coñecen ese tipo de música, por exemplo, eh, facelo en galego, uh -huh. dalle valor a unha serie de cousas que, que eu creo que son moi importantes, e máis nesas cidades que sempre se anda un poquinho despistada, non <laughs> que non sabes moi ben. Entón, eu creo que sí, eu, eh, a min son unhas cidades que me interesan moito, ofertalles produtos, uh -huh. eh, pois pues eso, non só de, de contos, senón tamén pois pues, na escrita, cousas que lles poderá interesar. Eh, sí, eu, é un bueno, un sector que eu creo que, se non, si perdemos ese sector, xa olvídate. <laughs> Magua que precisamente a administración e outro e outros eh, organismos sí, eh. non lle dediquen máis tempo para eh. poder disfrutar de para que todos puderan disfrutar de eso, non? Antes había, casi era tan obligatorio, por, por, eu acórdome de cativo que, eh, que era obligatorio na aldea a, acudir ao forno onde onde os vellos estaban ali preparándose para poder, para, para fornear ou, ou oh. por exemplo cando cando desfollábamos o millo, pois eh, era estar ali a, a carón deles, a mellor tamén desfollabas a unha a, a, unha Mazorca, pero en sí. realidad escoitalos os maiores era encandilar, era, sí, eh, sí, sí. era aprender. Claro, sí, sí, e eh, aí aprendes de todo, aprendes da vida, aprendes contos, claro, mm. pero tamén aprendes vocabulario, eh. aprendes un montón de cousas, porque hai moitos moitos que se van esquecendo, eh, ao non escoitar os maiores, pois moitos oficios, pero tamén moitas maneiras de ver o mundo, non moito vocabulario. Mm. Entón, sí, sí, sí. A mí, a mí todo iso encántame, que se che vou E a retranca que tú lle pos cando... claro. <laughs> Cando, cando faz alguna, Por, alguna aportación. Porque ¿no? aquelo era o WhatsApp de hoy. Exactamente. <laughs> sí, sí, sí. E eu quería sí, preguntarche xa que estamos que ti percorres Galicia inteira. E, eh, tamén estivo fora de Galicia, eh, que hai pouco vin aí fora de, eh, verdad sí. que estiveches tamén aí abaixo. Ah, en Berlín, sí, sí. sí. Pois eu quería preguntarlle se as regueifas se cantan por todo Galicia igual ou cada sitio ten a súa maneira. Pois, mm, a ver, isto xa é unha opinión persoal, eh, porque non sí. coñezo que se fai en toda Galicia, pero sí. eu creo que en cada lugar ten a súa maneira. -huh. Mm. Hai unha base que é para todas, non? Porque é a base de improvisación, ti sabes -huh. Mm-hmm. que pois hai unha serie de, de, de como de versos, non? Que xa se sí. vai recollendo e todo isto, que eso é bueno, é eh, igual, pero logo en cada sitio tamén os temas, non? Os temas dos sobre os que se regueifan. Uh -huh. En cada sitio pois son distintos. En a forma, eu creo que tamén depende moito de hai unha base común, claro, porque é a base típica, non, de improvisación popular, en oito e todo isto, pero eu creo que en cada zona, pero isto xa é persoal, eh? Mm. Eso tedes que falar con Alba María, que sabe moitísimo <laughs> máis. sí, é, eh, é un especialista nesa cousa, sí, sí. sí. sí, sí, bueno, sí tamén sí, sí. tamén ti eres licenciada e saber moito tamén disto, eh? A ver. Bueno, pero ela é nova, eh, ten ela <laughs> está máis tanto de todo iso. <laughs> Son, bueno, entonces mmm, eso, ese o teu traballo mm, este, que vai a ser, bueno, quantos días dixeche que, que, que ibas a estar coa, coa, coa banda? Pois coa banda estaré, bueno, estamos con catro días. Catro, catro días. días seguidos, sí, pero con doble función os días das escolares. Eh. O sea que ainda temos os cantos concertos, temos sete concertos así. Carai. Así todos xuntiños. No, eso está, eso está moi ben pero con, con respecto, non sei se si, si, si falo moito, caládeme. Non, non, non que, que os nosos ointes saiban de, de, Hombre, de ti. Claro. ti, conta, conta, conta. conta. e <laughs> que, que estaba desfalando, nos temos un proxecto na, na compañía, na miña compañía, en Berrobambán, mm. que se chama Facer Memoria, uh -huh que primeiro fixemos con hai un ano co, en, en, bueno, co estamos subvencionado polo Xacobeo e agora este ano pola Diputación da Coruña. En mm. Teo, sí, sí. En Teo eh, eh. estivemos, efectivamente, ah, que é onde ah, vivo eu facer agora. Memoria, este, ah, sí, bien, facer memoria, que a mí parece un, un proxecto moi bonito, por eso tiramos por el, mm. porque na primeira ocasión foi eh, catro lugares, un por cada provincia, mm. en esta, como era a Diputación da Coruña, pois pues foron en catro lugares da, da provincia da Coruña. Mm -hmm. E acabamos en Teo, porque onde, onde vivo, e tratase de iso de que falábamos, non? non de recuperar a memoria oral dos sitios, non? De por que isto se chama así, de que, que, que en cada zona pois pues, hai hai pues, tradicións, non? Que aquí en Teo pois pues, están no Antroido Xenerais do Ulla, por exemplo, claro, sí. ou Claro, noutros lugares hai outras cousas, non? Pois pues, eh, imagínate, se fose a Lalín, pois pues, teria que falar de onde vengo o do cocido de Lalín, pois pues, poñer un exemplo, non? Sí, sí, sí. Entón, todo iso é moi interesante, porque é todo oral. Nos eh, grabamos algunhas cousas para podcast, que desto vos sabedes, non? Para despois emitir, sí, sí. nas voces de que non lo contan, porque tamén é moi bonito escoitar as persoas como contan as cousas. Sí, e a mí é un proxecto que me gusta moitísimo. Leva moitísimo traballo, pero é moi bonito. Sí, pois eso, eh, eh, eh lo seguro. Está, estamos niso, estamos niso, sí, sí, seguramente, porque é algo mm, que non é moi caro, porque non, non require así grandes medios, só require a implicación das asociacións de veciños, sobre todo, non para pois para que participen, para que falen, para que, bueno, eu levo as sesións, eu contolles algún conto, elas contame contos a min, claro, de iso uh -huh. se trata Entón é, é moi bonito, seguiremos, eh, xa vos irei dicindo. <laughs> vale. É que os cativos os cativos sí. eh, cando perden ese un pouco a a, a vergonza, non? Sí, sí, sí, empezan a contar, xa contan no, pero, os seus contos. Pero é importantísimo. Eu falando sí, diso, sí. eu acórdame, mm, mandoume un amigo unha participación túa, non sei, non, non me acordo onde foi, non sei se foi en a ver, non sei. Eh, era ca, a lectura de dentes de cuello, me parece que foi que... Ah, que, vale, que dices... vale, vale, sí, sí, embrión. Embrión, eso é. Bueno, que, que é unha, unha eu son maior, pero pero convertime en cativo escoitando. Ah, que ben. <laughs> que ben, mira, é que, precioso, que ben. a verdade. A ver, bueno, é que somos, mira, eh, estamos na segunda idade. <laughs> <laughs> Pois no. eso é maravilloso. No, é, é fantástico. Vamos a ver, eh, quizás eh, o, o acompañamento, claro que saber darlle entonación, o que ti traballas eh, eh saber saber comunicar dese xeito mm. é importantísimo, non? Pero que ademais este tan tan ben redactado, pois é bueno, feiticeiro, fai que os cativos seguro que se estarán en, en, engallalados, pero tamén os maiores tamén somos capaces de escoitar tamén cousas túas tan este, extraordinarias. Mm. -hmm. Que maravilla, pois diso se trata, diso se trata, que sexa para que quen a escoite, que os rapaces entendan, non? Pero que os maiores pois pues, lle dades esa volta tamén, non? Que eso é, mm-hmm. diso se trata. Claro. Que ben. <laughs> bueno, que, que máis cousas que lle podemos decir aos nosos entes de Paula Carballeira. Buf, xa vos dixe moitísimo, xa vos dixe, e ahora, bueno, pois pues agora estou revisando un texto de teatro que, que se vai publicar, que, bueno, a obra xa está xa está montada, pero falta a publicación non do texto. Uh -huh. eh, ando neso, porque afortunadamente estes últimos tempos pois, me encargaron algúns textos de teatro, que a min é eh, algo que me gusta moito, para outras compañías, entón eso é maravilloso, porque ti na túa casa imaginas, e logo as compañías fano. Tens <laughs> que facer ti, só tens que imaginar escribir o texto. <laughs> pois... eh, Pois teremos que darche Ca argumento, argumentación e, e, e fórmulas e, de, e desexos porque nós, a ver, nós temos aquí na Asociación Rosalía de Castro unha compañía de aficionados que lle chamamos Anduriña e facemos in, e facemos unha interpre, inter, <laughs> interpretación de aficionados teatral cada ano, unha cada ano e, e, e costanos moito pois a, a topar textos que, sí. que, que non sexan demasiado mm, difíciles e ao mesmo tempo que a xente se divirta con nosotros, non? Ultima, claro. Últimamente temos dificultade para iso, para esos textos. Pois cando cando menos lo, lo, lo esperes vamos a pedir que nos fagas algunha cousa con algún un, un, sí. Pois nada xa sabes, vos dademe como as compañías, somos tantos. Sí. Queremos que vaya disto e eu xa me poño traballo. <laughs> Eh, exactamente. pois intentaremos e convidaremos a que veñas precisamente. Eh, precisamente a, a... cando le estrenemos, convidámola a que veña. Ah, sí, claro. pagamos yo viaxe, claro que sí. Hombre. Mira que mira que que ocasión tan boa. Claro. Ah, sí, sí, pagamos ese viaxe e o mismo yo, eh, xa, xa estaremos, seguiremos en contacto, Paula. Moi ben. Eh, de, de verdade que mm, a, bueno, que, que nos comunicaches esa, esa faceta túa que, que che gusta moito precisamente uh -huh. eh, inventar teatro, pois sí, xa sí. che daremos, xa che daremos as nosas intencións. Eh, tu veches claro. moito tempo, eh, tu veches moito a, a, algunha vez aquí por Barcelona? Sí, por Barcelona, sí, varias veces, sí, sí. Eu non sei varias se... veces. Eu non sei se te terei visto aí por a zona, dixéramos, antigua de Barcelona, non sei se te terei sí. visto. Sí, ah, bueno, hai moitos anos, había un local aí que era o Harlem, mm. e, bueno, ainda hai, pero hai, eh, antes programaban contos mm, sí. eh, non sei se eran os vendros ou os sábados entón mm. moita xente que contábamos contos íbamos ao Harlem mm. logo tamén un festival que se chama o Mundo de Mods mm -hmm. eh, tamén pois tamén íbamos a contar contos ainda fun bastantes veces mm. e logo fun ao CCCD alguna vez ao Festival de Literatura mm Ainda cando podo, porque a min, eh, vamos, a min esa terra na que está desta me gusta moito. Home, bueno, é, que eu, os... é que eu polo nome e é todo isto, sí. é que me estou pensando... Sí que en... coñeces, sí, home, sí. Vamos a ver. Que, Que, escoita, uh, mm, Paula, que te volvemos a felicitar. Moitas felicitacións por, por ese traballo tan importante que, que din as rumorosas, que foi premiado, non? Que... Eh, ah, sí, sí, efectivamente, levou o premio Luisa Villalta eh, da Diputación, da Diputación. que é para obras de igualdade. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Que, que tratan o tema de igualdade de xénero e como está unha mm. obra, pois pues eso, que resalta a figura das mulleres mm. galegas na historia, das artes, pois sí, levou o premio, nada, hai, hai un par de días. Vedes como estades moi informados. Deputación da Coruña premiou vos, sí, sí. De, enhoraboa. Sí. Felicitacións a ti e todo o equipazo que, que, que, que formades todo eso. Moitas grazas. Eh... Moitas Invitaríamos a estrea, pero creo que vos cadra un poquinho longe. <laughs> sí. sí, pero Mm, seguro que terás moitísimo éxito, xa verás, non, non somente Moitas aplausos. Nosotros temos tendo o corazón desde aquí. Teña. Que ben, que, que ben, pois pues iso é importante. Que te agradecemos moitísimo estes minutiños que nos dedicas, que sabemos que ten moitísimo traballo e que, que, que, bueno, que sigas colleitando moitos éxitos e seguiremos en contacto. Non te esquezas que te incomodaremos para que nos fagas algún texto que, que para que nos... Eh, nese, nesa nosa ilusión que temos de ser aficionados, eh... seamos capaces de interpretalo. Pois, por suposto, non incomodades nunca, sabedes que sodes uns amigos sempre ben recibidos a través do teléfono e en vivo moito máis, ou sea, que o que queirades pois. e cando queirades, que é un placer falar convosco. Moitísimas grazas, Paula. A vos. Moitos biquiños. Un bico moi forte. No, igualmente. de facto de canzone, caneta de poeta, navega polo mundo, con berro una maleta, verso sem hemisfério, orbita na fim do grande mistério. Teima de navegante, unirica le planeta distante. del jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Última setmana per votar els pressupostos participatius. Vols millorar Sant Boi? Et preocupen temes com la salut, les persones joves i la sostenibilitat a la ciutat? Si tens més de 16 anys i estàs empadronat a Sant Boi, ja pots votar pels projectes del pressupost participatiu. Fins al 5 de febrer pots seleccionar fins a 5 projectes entre els 42 proposats per la ciutadania per millorar Sant Boi. Els projectes que obtinguin una major puntuació seran seleccionats fins a exaurir la disponibilitat econòmica de 300.000 euros. Només podran ser seleccionats els projectes que hagin obtingut un mínim de 20 vots. No esperis més i vota a l'adreça web www.samboi.cat. Radio moi Bueno, pois, con esta música vamos disculpar o noso compañeiro de dese apartado de que enxe preguntou ali desde Monforte de Lemosa, ah, a Xosé Manuel. Sí. Vamos a disculpado que hoxe non puido estar connosco, uh -huh. pero máis que seguro que mandará algunha cousa por aí, algún dibuixo mandará. Depende, sí, depende de como este... <laughs> como este da, da de, de ocupado, sí. sí. Bueno, que moitísimas gracias por, por a súa participación a semana pasada mandounos o, a viñeta de María Doceo ah, sí. quizás que un poquinho tarde pero desta hecha o que vamos a facer é intentar falar con unha persoa que nos facilitou el, non? Exactamente Alba María Rodríguez Vale que é cantante, en fin, que vamos a debullar cousas con ela. Cantante non, ela é escritora, filóloga, regueifeira galega. Tamén. Vale, vamos a falar. Que fala, en fin. Deña. Alba. Alba María. Moi boas tardes, Alba. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvida. Moitísimas gracias por atendernos, Alba. Grazas a vos por convidarme. Bueno, mm, en primeiro lugar felicitarte porque últimamente saís na prensa hasta na voz de Galicia falan de ti sí. e, e, e, e poñen como cabecera que esperamos que os brindos cheguen a recuperarse como as regueifas. Uh -huh. de deso. Bueno, os brindos teñen moito que ver cos regueifos, os regueifos teñen moito que ver cos brindos tamén, non? Sí, realmente a regueifa e o brindo poderíamos dicir mesmo que son a mesma... que son, sí, a mesma cousa, dúas manifestacións dúas caras da mesma moeda, realmente. Mm. E, e ti eres un especialista deso, porque te, traballando como traballas, mm, pois non sei, eh, buscando como filóloga a, ah, pois cousas tan -huh. antigas e tan importantes na nosa cultura, pois seguro que descubriche non somente esa ironía, esa retranca que teñen algunhas, sino tamén como como como confeccionalas tamén, non? Claro, realmente eh, como, como filóloga, como investigadora, achegome a Regueifa e o Brindo eh, desde, esa, desde esa vía, non? Intentando uh -huh. coñecer que cousas teñen en común, eh, sí, para que, as que nos estén escoitando e non saiban o que é a regueiza ou o brindo, son xéneros improvisados da Galiza, como pode ser a glosa uh -huh. en Cataluña, ou pode ser o verde en Euskadi, ou ou o trobo ou distintas manifestacións eh, do, do Estado, non? Sí, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, eh, eh, como filóloga chegome así, como cantora e como improvisadora mm. eh, claro. achegome poñendo en práctica estas investigacións para facelo cada vez mellor e como docente eh, intentando transmitilo non ás novas xeracións e ás vellas tamén. Pois noraboa, parabéns. Por certo, eh, eu non sabemos de eu polo menos dirín directamente uh, esa forma de, de cantar ou polo menos de expresarse que teñen ali na zona de Viana do Bolo, que, mm. que ten mm. moito que ver eh, precisamente agora nesta temporada que, que, que, que o aproveitan para facer no, no, no entroido, non? Sí, realmente pola zona eh, polas zonas de Ourense, faise moito, faise improvisación sobre todo no entroido, fanse, mm. por exemplo, as bombas, mm. en Vilariño de Conso, que son como ah, dentro do contexto dunha reunión, pois mm -hmm. lanzanse coplas eh, recitadas, mm -hmm. a regueifa brindo son cantados xeralmente, me caía unha modalidade da regueifa que é que se chama rezada, que é tamén recitada, non como, mm. como as bombas. Mm -hmm. E, e, aí eh, eu coñecino hai tempo, non? Nos anos 70 pero coñecín que, que, que facían esa cousa por certo, é unha tradición que a pesar da, da, da dictadura aquel momento eh, mantíñase de tal maneira que en algunhas ocasións eu podín, puiden ver como repartían o burro entre toda a aldea <laughs> sabes? Eh, sí, que realmente a regueifa, o brindo, as bombas sí. eh, todas as manifestacións teñen un componente moi libre, ao final, é algo improvisado. Claro. Eh, tamén é moi interesante porque eh, teñen un componente un pouco ficcional. A regueifa desenvolvese dentro dunha especie de ficción, aínda que se digan cousas de verdade, uh -huh. eh, a xente sabe cales cousas son verdade, uh -huh. pois parece que o que se fai na regueifa mm, queda na regueifa, non? Sí, sí, sí. Eh, non sae fora tanto como unha discusión convencional. Exactamente. Pero... E iso que se vai recollendo polos povos ou... Claro, a regueiza de Obrindo e, e todas as manifestacións da literatura oral improvisada <clears throat> uh -huh. non se puderon recoller e non se poden recoller do mesmo xeito uh -huh. eh, do que se recolleron pois as cantigas tradicionais porque non pode ser algo unidire unidireccional en moitas ocasións como investigadoras nos mm. tivemos que ir a recoller facendo observación participante, é dicir, ah. non tiñamos que improvisar, sí, sí, porque sí, había, sí, sí, sí. no caso do Brindo, por exemplo, eh, persoas illadas que xa non tiñen con quen dialogar, uh -huh. e queríamos saber que cousas había no Brindo, uh -huh. que fórmulas, que versos que se repetisen había, uh -huh. Uh -huh. eh, para iso necesitábamos que tuvesen a quen contestarlle tamén. Uh -huh. Non se recolle da mesma maneira que se recolle unha, a lírica popular, non? Uh ah. -huh. E, em, mm, falando da túa trayectoria de, de, como investigadora e como traballadora mm, tamén temos que destacar un traballo que publicaches precisamente con a FOL que me parece que, que como sí. se chama a, Ainda, non? Eh, sí, a ver, teño teño un, un disco, eso é canción de autor, digamos, mm. cando no 2014 cañei o concurso de canción de autor de Teo, mm. en, ao lado de Santiago, pois eh, pois ao, ao que era gravar un disco. Uh -huh. eh, parte da, da importancia que lle, que lle dei as letras nese disco, pois mm, viña tamén pola miña calidade de improvisadora. Uh -huh. eh, de feito tamén coa Central Folk que despois conseguín publicar tamén un, un libro, un uh -huh. disco, onde viñan recollas, grabacións, digamos, uh -huh. de, de improvisadoras e improvisadores e unha investigación, non? Eh, sí, sí, sobre sí, a orixe sí. da regueifa, a historia. Uh eh, -huh. E, eh, que, que nos podes dicir máis de, de, de, de lugares específicos ou, ou polo menos eh, moi, moi concretos como por exemplo eh, eh, me parece que na zona de Monforte ou por Ilío Carón te, eh, o brindo eh, está moi as, a, a, arraigado, asentado, non? Uh -huh. Sí, realmente o, eh, cerca eh, na Pobra do Brullón. Na Pobra, eh, na Pobra do Brullón, sí, señor. Uh -huh. Sí. <laughs> aí temos eh, eh, bueno, tivemos dúas do, dous exemplos magníficos de, de brindo que foron recollidos no, no libro que se chamaba Os últimos brindeiros de Forgas que había dous irmãos que se chamaban Pepe Álvaro de Forgas que, que facían brindo, non? Eh, que facían esa improvisación. Eh, realmente o brindo é un xénero que se estendía por, por lo os Ancares por aí, no. Ah. non? mm. eh, pola zona oriental en xeral de Galicia, mm. non? Na... Eh, eh, claro, por que se perdeu? E por que a regueifa se mantivo? Que é unha gran, unha gran pregunta que nos facemos, uh -huh. que pasou aí? Uh -huh. Basicamente porque a regueifa se converteu en un espectáculo e foi ah, evolucionando. Ah, claro. Sí, sí. Dicía Castelao que a tradición é a eternidade e o que se consegue manter no tempo é aquilo que vai mudando con nós, non? Que vai sí, para eh? a sociedade. Exactamente, sí, señor. Eh, como se chama o libro, antes de que se me esqueza, como se chama o libro que publicaste con respecto a, a esa túa investigación que, que, me, que me comentabas de, de, de Central Folke? Chamase Regueizan Bergantiños, Celestrino de Leduzo versus Calviño de Tallo. Carai. Ese libro é do 2017, mm. eh, englobase dentro da, da colección Chave Mestra, da Central Folke, que leva va mm. facendo durante durante moitos anos un traballo moi profundo de investigación. Entón, a partir de nomes de grandes mestras e mestras da tradición, mm. contase todo o seu contexto e con ese contexto a historia do xénero que, que transmiten. Neste caso, pois eran dous, dous dos grandes regueifeiros que, mm. que, que conseguiron eh, converter a regueifa dese rito que, que comezou nas bodas, igual que o brindo, mm. conseguiron pasar a que fose un espectáculo e se fixese mm. nas, mm. nas nos Nas- descansos das orquestras. En celebracións, eh, tan- tamén, sí, sí, sí, sí. Eh, por certo, ese, mm, bueno, creo que esa, mm, están falando tanto do, do, do rap, que é unha, unha, forma de expresión extraordinaria, pois, é, eh, o, rap, eh, esa reifa é o noso rap galego, non? Eh, si é o rap, <laughs> exactamente, nunca mellor, <laughs> mellor Claro. dito. <laughs> Sí, señor. Claro, Sí, sí. realmente eh, a, o freestyle é un xénero parello, de feito estamos facendo uh -huh. agora obradoiros para, para ensinar a rapazada que conecte Uh -huh. eh, como coñecen máis o rap, pois pues que conecten coa regueifa a través do rap, non? Ah, e que, que observen que a regueifa e o rap teñen moitas cousas en común e que sabendo regueifar poden saber rapear, sabes? Sí, sí. Mm. mm. Claro. Eh, hai outra cousa que non sei se o, eh, máis seguro que o coñeces, eh, os, da, o, o, os da Taza en Moaña, en Pontevedra, en frente a Vigo. Non sei se, mm. Eh, se os coñeces. Non, creo que non os coñezo. Ah, porque aí hai, eh, os da Taza dicen non a á rúa ten cuidado co que falas que despois va a salir na taza. <laughs> Ah, é sí. dicir, que fan como unha especie de xornal No, eh, satírico... eh, exactamente, un, uh -huh. Vale. Unhas coplas ou unhas... Sí, coplas, un é o que canta, non? O que fan coplas. Eu sentinas. E dixeron, isto foi recolleito en tal sitio. Ajá. Perfecto. <laughs> eh, vamos a ver, eh, agora mesmo eu, eu comentaba para que nos souberan o traballo ese que acabas de, de, de bueno, que, que esa, esa entrevista que te fixeron na, na Voz de Galicia que se publicada precisamente sí. a finais do, do mes pasado. Bueno, bueno, hai uns días, va. Que, uh -huh. que moi interesante na que, bueno, pois pues, das a coñecer mm, pois pues, eses traballos de investigación e eses traballos de mm, que, por certo, vas a publicar algunha cousa máis con, con relacionado con isto? Pois, de momento, o único mm, o único que teño en mente agora mesmo é un vou intentar, estou, estou, estou en proceso de elaboración e gustaríame pero aínda non entrei en conversa, é un pequeniño manual que xa lle, xa lle lo estou dando ao final ao profesorado <coughs> que mm, que o que intenta recoller é como se fai un obradoiro de regueifa, porque o que máis nos interesa as, as regueifeiras e regueifeiros da Galiza é, uh -huh. eh, pois, vale. transmitir e formar a persoas que sigan formando, para uh -huh. que expandamos moito máis o xénero. Que non se entón, perda. Exacto, para uh -huh. que para que estea vivo, evolucione, vaya máis cos tempos, mm. falemos mm. de outros temas. Ti, eh, ti que, que, que eres nada nas Canarias, tamén te, te, bueno, sí, tamén te, te toparás algunha similitude con esas polcas canarias picantonas tamén. Sí, a polca <laughs> picona. eh, realmente eu solo nacín ali, esa sí. vinculación simplemente, pero sí, sí, sí que sí sí que teño regueifado nas Canarias, regueifamos unha vez en Fuerteventura, nun festival uh mm. -huh. en Canarias fan moita décima, por mm. exemplo, que tamén fan algunha copla de mm. máis curta, digamos. Eh, eh, a verdade é que, que dá para nutrir, non? As, uh mm-hmm. -huh. as improvisadoras e improvisadores do Estado sí. eh, sempre nos nutrimos uns a outros, unhas a mm-hmm. outras, uh -huh dialogamos, un queremos atoparnos. É un complemento, verdad? Eu comenteiche eso da, da polca, da polca canaria porque por, por, porque ten algo que ver tamén é, é tamén, é improvisación e ao eh. mesmo tempo ten un, unha certa ironía, bueno, unha certa retranca a, a, a, a creatividade que eles lle dan que acompañada de música, pero que quizáis pois é un complemento de, de, de, de, de comunicación, non? Sí, eh, realmente axuda a, a a que mm, a que dialoguemos, non? Mm. Non só nos contextos a regueifa naceu como un elemento de mesura tamén de algún xeito da violencia física, mm. é dicir, mentre estás cantando non estás pegándote. Eh, exacto, exacto. Sí, sí, de resolución de conflitos, Una forma de comunicación perfecta, sí, sí, sí. sí Claro. Entón o mesmo acontece pois co resto de xéneros de, de improvisación que sí que nos serven para, para buscar puntos en común, non? Entre eh. todos os povos do Estado e... Eh, uh -huh. Que iso é o importante. Entonces vas, entonces como acabamos de escoitar de, como tú nos explicabas vas dando clase precisamente ou polo menos ap aportando fórmulas para que pues eso se manteña e eh, sean capaces de conseguir eses obradoiros de, de brindos e, e de regueifas, non? Claro, realmente o importante é que pues agora mesmo necesitannos, digamos, para uh -huh. de algún xeito para que veamos obradoiros o, uh -huh. o ideal será que, que que cheguen a non necesitarse, non eses obradoiros. Uh -huh. Que ao final as reguifeiras os reguifeiros pois nos dediquemos a a formar a formadoras e, e a actuar e, e xa está, non? Uh -huh. Agora estamos nun proceso moi consciente de creación de público, por exemplo, queremos uh -huh. que a xente vaya a ver brindos, queremos que a xente vaya a ver regueifas, que acudan, non que a eh. regueifa vaya ao sitio onde eh. non só, sabes, non só que vaya ao sitio onde está a xente, senón que tamén eh, haxe ese costume de ir ver improvisación. Bueno, e tes previsto algunha actuación igual que fixeste aí a finais do ano pasado ali con, con Queco na improvisación oral e musical no Café ca, de 4 a 4? Pois sí, dentro de, de uns días, o 24, Estarei en Valencia no Festival Vociferio, porque mm, a regueifa ten, ten moita similitud e poesía. Mm. Eh, <clears throat> sí que sí que aí nos atoparemos pois distintos poetas, vamos a facer como unha especie de encontro en, no, no, no meu caso con, con outro poeta do Estado, eh, hai poetas escritas, poetas mm. orais, e imos, imos mesturarnos todas ali. En, ah, eh, muy bien, estupendo. Repí, repítenos que, que, que os nosos entes saiban. Eh, vai a ser en, en Valencia o día 24, dixetes? Sí, o 24 de febreiro a 7 eh, no Festival Vociferio, se buscades se buscades na web eh, aparece vos. Mm -hmm. Vale. Eh, e o lugar é eh, a librería Bibliocafé. Aquí, aquí eh, no Mediterráneo logo entón. Uh <laughs> -huh. Mediterráneo. bueno, hai que pedir que se fo, que, que, que, que, que se sumen a todo isto mellor na zona eh, e pertiño en Belensa do Miño tamén intentar ¿También? que se faga algo semellante, non? Sí, en Portugal tamén están os cantos do desafío, tamén en tradición de, uh -huh. de improvisación oral, eh, temos feito a Asociación Oral, que é a Asociación de Regueiceiras e Regueiceiros de, de aquí de, de Galiza, mm. pois fai encontros internacionais, eh, mm. foi a que empezou a dar obradoiros de regueifa, de feito, mm. está en, é situada en Vigo, que é onde son, e, e moitas nenas que daquel mm. tempo mm. recibimos obradoiros, pois agora estamos mm. estamos improvisando ou somos público de regueifa, mm É mm. dicir, hai, hai aí encontro, non? Eh, vale. Eh, Esa... no, enhoraboa. Bueno, pues, eh, para que os que queiran escoitarte a eh, poder aprender, porque fuche premiada con, con ese eh, ese traballeño en solitario de Aindar que foi publicado hai xa anos, no 2015, pero o mellor ainda poden atopalo aí na Central Folk, non? Sí, tamén podedes escoitalo en Spotify, está no YouTube, podedes escoitarse, buscades eh, uh -huh. o nome do, do disco. E, eh, e simplemente así como datas, a principios de marzo seguiremos dando obradoiros, estamos cun proxecto de recuperación do brindo mm. na Pobla do Bollón precisamente, eh, e teremos as datas dos, do novo obradoiro que estamos facendo un ao mes, eh, ali na, nos bares da, da Pobra, mm. para conseguir crear públicos, eh, formar a persoas que novas brindadoras e brindadores, eh, novas mm. improvisadoras dali, eh, intentar darlle pulo pois ás provincias pois máis esquecidas pola oficialidade, eh, o mellor que, que son a provincia de Lugo e a de Ourense, non? Que teñen sí. unha riqueza eh, inmensa. Ajá. Pois Porque... Eh, un traballo de investigación Hombre. extraordinario. Por certo, quero dicir aos nosos ointes que non, tome, son non somente estes ese traballo publicado de Aínda, sino tamén outro traballo na, na, na Central Folke que é a regueifa de Bergantiños, non? A, <laughs> a, ah, que sí. comentaches antes, a, verdad? Sí. Exacto. Eso sí que podes atopalo eh, na web da Central Folke eh, podes pedilo para que lo eh, leven, creo que a calquer lugar do Estado. Hmm. Vale, pois mm. eso eu quería darlle coñecemento dos nosos ointes de, ese teu traballo que, que sigues investigando, que sigues traballando e sigues publicando, como acabas de decir pois va, va, unha cousa interesantísima é ese eh, eh, non sei eh, co, como lle diríamos eh, eh unha forma de comunicarse ou unha forma de aprender nas escolas eh, como, como se fai a regueife como se fai o brindo, non? Sí, señor Porque, sí, por exemplo, na proba de Brollón que se está a recuperar sí. e que está a señora eh, Marchena e Alba sí. <laughs> están as dúas aí, pois para poder recuperar isto uh -huh. o vindo Sí, estamos Sara Marchena tamén eu e, e Nuria Penas e, uh -huh. e Lorena Medela que son dúas compañeiras que, que empezan agora a dar obradoiros tamén co proxecto Reggae Festa de recuperación da regueifa pero na, uh -huh. na provincia da Coruña eh, elas teñen alrededor de 20 anos eh, e xa dan formacións son improvisadoras eh, e a través desa juventude esa enerxía que las teñen tamén, ah, tamén e nos claro. eh, que, que tamén achegamos toda a nosa forza pois estamos tentando eh, coa colaboración do Concello, que a verdade é que está poñendo todo da súa parte para que para que se recupere o brindo, non? Hmm. De verdad que eh, estás nos poñendo pois desexos de, de aprender contigo, eh, pero mm, mm, non tes algunha creatividade, algunha cousa aí eh, que, que poidas lernos con respecto a, a, a non sei, o mellor algún regueifo ou algún mm, algunha cousa poética que, que os nosos ointes saiban dela. <laughs> sí, si queredes podo facervos un brindo, por exemplo. Por eh, exemplo, Pídeme... pois sería un agasallo palabras, por exemplo. Pois sería un agasallo extraordinario para todos nosotros, claro que sí. Pois, entón de que de que o queredes? a ver, como estamos achegándonos ao entroido, pois podría ser unha cousa uh, relacionada con eso ou coa gastronomía do entroido, non? Que eso sí, de, eh. esa de que o, do porco tamén se aproveitan hasta as hasta hasta as, uñas. De, hasta as pezuñas. <laughs> Sí. non sei, cualquier cousa que se pareza a ti que, que sea interesante bueno, que, que saiban que, que teña unha pequena referencia aos nosos ointes con respecto aos brindos. Vale, pois vou utilizar a melodía entón de, de Forgas, da Pobra do Brollón, Ajá. para cantárvolo. <laughs> Perfecto. vale, eh, digo, pois entón... Disfruta de moito hoxe, goza e monto do momento, de vos no entroido e moitos instrumentos <laughs> Cando que estou eu presente da palabra non me ausento porque come las palabras e o mellor alimento. Mm. Pois así. Moi ben. <laughs> Moi ben, estupendo. Moitísimas gracias. Además improvisado. Claro, mm, sí, sí, Claro que sí. <laughs> Ten razón dicir que a, as palabras é o mellor alimento. claro, precisamente. É eh, cando se lee ou cando un aprende, claro que sí. exactamente. Sí, sí, sí. De verdade sí, que é un placer eh, terte mm, Alba, xa temos o teu contacto mm, vamos a dicerlle aos ointes que se poñan que se metan na, na páxina de, de, de Central Folk que poden coller os teus as túas publicacións sí. eh, bueno, pues eh, buscaremos a eh, a posibilidade, xa que dixete que en, en Spotify podes escoitar a túa canción que fuche premiada, pois sí. intentaremos participalo con todos os nosos ointes exactamente. Moitísimas grazas. Foi un placer, John, a honra. <laughs> Foi un placer, John, a honra terte aquí no noso humilde programa. O placer foi meu. Veña. Pois moitas ah, grazas, a... Alba, e unha aperta moi forte. E que teñen moitos éxitos. Teña. Hasta logo. Chao, chao. Hasta cercado. Bueno, vamos a falar un pouquiño das actividades que vai a facer a nosa entidade en Rosalía de Castro ali na rúa Federico Soler de Cornellá, claro. no número 71. E ali, pois, ali atopades a, a entidade que sempre está viva, sempre está aberta para vós. Claro. Eh, pois o día 3 de, de febreiro ás 19.30, pois presentación do libro Cesuras Raíces, eh. de doña Fina Tizón. Xa estivemos aquí con ela. Sí, que tuvemos aquí con ela, exactamente, que xa la entrevistamos aquí. Presentámosla precisamente aquí, ese sí, traballo sí. de Cesuras. Por certo, mañán a partir das sete. Peña. Exactamente, mañán a partir das sete. E entonces... Eh, eh, eh de, o, día día 19 de Freveiro hai as 14 horas a celebración dun xantar de entroido primeiro plato chocos, bravas, olivas, segundo plato cocido galego, eh, cachola, butelo, androlla, chourizos, eh, eh, cachelos, verdura, en fin, acompañada de toda esa vianda hasta de garbanzos. Ajá. E eh, despois, eh, que o prezo non é tan caro, eh? Uh -huh. Cóstole menú 28,50 que no bar social. Que despois haberá acompañado de música despois ao final. Hombre, acompañaránnos pois os grupo o grupo de Rosalía de Castro. Claro que sí, seguro que sí. E, o día 11 de marzo ás 12 as eh, configura eh, feira do eh, a feira do polvo. A feira do polvo claro. en, eh, en diante da entidade onde podemos probar o, o polvo. Uh -huh. e, e o día 11 de marzo, ás 19 horas, a Asamblea Xeral Extraordinaria cos, eh, consiguiente da orden do día. En fin, que vai haber hasta votacións. <laughs> O día 18 de marzo, ás 19 horas, Día da Dona, faremos unha conferencia ás mulleres literarias a cargo de Andrea Núñez Brións. Núñez Brións. Sí, sí, virá de Galicia, unha grande feminista. Que virá a dar a conferencia. <laughs> eh, o día 25 e 26 patri, eh, patrocinio da nosa, da nosa banda de gaitas eh, de Rosalía de Castro no, com, no campeonato de xuntan de Xinzo de Lima De Limia, sí, en Ourense. Do xunzo de Xinzo de Limia, en Ourense. Uh -huh. E, en fin, que isto vai ser o que máis ou menos se vai a isto e o, que hai moitos socios que xa recibiron a carta, outros o correo electrónico e por eso, amigas, amigos de Ico sábado, de, no, de Ico xoves que ven eh. que pase unha feliz semana a min esquecíseme Ah, as ah, <laughs> ah, felicitacións. Bueno, que, que así rematamos o programa de hoxe, que foi bastante entretido. Tivemos a sorte de que sí. nos atenderon todas as persoas. Por certo, hai que lembrar que se celebra pois um, mm, 100 anos do, do nacemento de Manuel Murguía. Xa oh. falaremos noutra ocasión. Eh, vamos a falar del, vamos a facer unha boa... Isto para falar del. Veña. Así ah, ah, Ata vindeiro xa vos gracias, eh, gracias a Fernando por estar aí, gracias por estar aí, que se non fora por el non salemos do aire. Este queñes falou Armando Fernández. Así que, amigas e amigos, que a noite sexo vosso descanso, a rúa vos a liberdade e de coxoves que ven.